Pa kaže, kada je pitano ponedjeljku, kaže, to je dan u kome sam se rodio. Kada je pitan o postu u ponedjeljku, kaže to je dan u kome sam se rodio. Evo na ovakav se način najbolje može proslaviti rođendan poslanika za Taj dan ponedjeljak kad dođe da postiš.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 A, sad, je, sad ćemo dušti inšala ezan i obaviti reakciju posle toga slijedi termina na temu idealan džemat muslimana u dijaspori za učesnicima magistar Hafiz Mohamed Koča na temu daje u dijaspori, zatim profesor Rasim Efendije Zahirić na temu međusobni odnosi u džematu i profesor Safti Kuzović na temu menheđ jednog džemata.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 Džamija je naše mjesto. Mi moramo voditi o čistoće, čista je, čistoća sastavni dio naše vjere. Prema tome, znači tamo postoji tačno hijerarhija kome šta pripada. Šta radilica radi, šta pčele koje na ulazu u samu košnicu vode računa da ne može niko ući koje, koje je stranac.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 Allahu Ekber, nek nas Allah tome pomogne. Zahvaljujem se našem dragom prosu, ću da Allah nagradi, ja zaista ne sumnjam da je na ovom dživu koja je ono široka, Para manter as coisas de que. إليك أشكو حيرتي وما من قسوة الأيام الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير